Benvingudes i benvinguts a 1984, a un dia com avui, a dia 9 de novembre, al qual eh, aquesta setmana hem sentit la desaparició d'una de les Pussy Riots, d'aquestes components, d'una de les components que estava en presó eh, a Rússia, i ja que estem en temes de Rússia, encara segueixen empresonats els 8 membres de, de Greenpeace, com eh, aquests dies ens han deixat, eh, ens han recordat a eh, aquestes accions que s'han estat realitzant sobretot a la Sagrada Mentida de Barcelona i avui tindrem un programa molt especial, tindrem en Xisco... Anava a dir de Netway, però és que realment són tant de, de, de grups que ja esto ja passava com, <laughs> com un adjectiu una miqueta curt. i bueno, tal com los, tanto como las canciones que tocabais no güey, al menos. <laughs> Sí, eso es la, la duración de, la, de lo, lo, que duran las bandas ahora. Bueno, pues de, de consumo... De, de consumo rápido. De, de consumo rápido. I també tindrem la eh, gent de transitant que ens vendran a presentar quatre novetats i, eh, i a comentar les seves activitats que dia rere dia, setmana rere setmana eh, fan des del seu des de la seva llibreria Transitant. Escoltau 1984, fins la 7 de Sora Baixa en directe des de Titoeta Ràdio al 108 de l'FM i a titoeta.cat. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, and airplane, Lenny Bruce is not a slash and burn, return. Listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting. Every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down. Está una semana más en directa... aquí a Tito radio Radio... como mos de Bernat, nos acompaña en Chisco Vargas. Buenas tardes, Chisco. Gracias por venir. Un placer. A compartir pues un poco lo que has estado haciendo durante los últimos años junto con, tus esbirros de Netweight y en, tus diferentes formas, ¿no? Bueno, pero es que eh, yo soy el esbirro de, de Juan Carlos, creo, ¿eh? Ah, Somos sus esbirros, realmente es el que domina la situación. Pues estábamos hemos empezado el programa hoy comentando lo de Greenpeace, pues llevan ya 52 días los 18 activistas encarcelados en Rusia. Bernat también nos comentaba que ha desaparecido una chica de Pussy Riot y hemos aprovechado para para empezar el programa con un disco de un grupo que pues no es punk realmente, pero participar más de forma desinteresada junto con otros veintitantos en un recopilatorio que editó Greenpeace ahí en el 1989 con grupos eran REM eh, y aparecen en este recopilatorio dedicado a los Rainbow Warriors grupos como U2, Sting, Lurid, Eurythmics, Pretender, Grateful Dead, Talking Heads, Simply Minds. Waterboys, Brian Adams, Sade, Dire Straits, etcétera, etcétera. Este grupo que escuchamos de fondo eh, son unos jamaicanos, si no me equivoco, que se, hacen llamar Aswat y la canción Set Them Free, Liberadles. y mientras nos acabamos de poner cómodos, abrimos unas latas de bebidas gaseosas eh, y se pone el sol aquí desde, desde este montículo de Algaida, desde donde emitimos. Vamos con una propuesta un poco más radical desde unos escoceses que eran unos viejos conocidos como son Hoy Polloy y uno de sus una de sus primeras ediciones en plástico fue un compartido con un grupo que se llamaba AOA en un sello que se llamaba COR en 1985 y escuchamos la canción Basura Nuclear, Nuclear Waste. com vos dèiem al començament del programa, avui ens acompanya eh, en Xisco Vargas, que entre moltes altres coses el coneixereu per haver estat el vocalista de Netweight, uh, eh, Error, y, una serie de proyectos que eh, han, ido cayendo en batería en los últimos tiempos, ¿no? pues de las últimas noticias que deben tener los oyentes, pues sería Gordacos, que estuvimos escuchando hace varias semanas, y, bueno, de lo último que sabíamos de Netwave fue que después de editar el CD del El Peso Neto de la Vida, el quinto disco de la banda. Sí, yo creo que cinco, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos cinco ediciones largas. Pues después del CD ha aparecido una edición muy limitada en vinilo también, eh, de 250 copias, si no me equivoco. 210 hicimos. 210 copias entre varios cepillos, desde donde participamos con 1984. Y, Cosa que te agradecemos. Y os agradecemos a vosotros que sigáis con el peso neto de la vida. <laughs> a nuestras espaldas. Pues vamos a hablar un poco en este inicio del programa de esta tarde de un poco esto. Vamos a, charlar con Chisco y a qué te has dedicado en los últimos tiempos. Vamos con el peso neto de la vida, que es este quinto LP y la canción. Esta se llama Trampa Flamenca. Pues luego nos cuentas de qué va, ¿no? Venga. la y entonces la letra decía no te ha dado tiempo a aburrirte, ¿verdad? No, <laughs> no nosotros tampoco. No, bueno, la letra, ah, pues incluso a veces tengo que pensar, cuando oigo la canción pienso, ¿y por qué eh, dije esto, no? Pero bueno, básicamente, yo, en eh, toda la flamenca, el tema está en, Bueno, que muchas veces la gente se revela, ¿no? Y, y, crea un conflicto y se, muestra todo su desprecio y su sobre algo. Pero en el fondo luego te das cuenta que lo que quieren es, eh, en este caso, por ejemplo, yo en plan consumir, ¿no? Yo aquí planteaba cuánta gente se queja y critica a grandes corporaciones, marcas de ropa, por ejemplo, sobre todo o comida o tal, y la lían y rompen escaparates y, todo muy tal, pero en el fondo es porque ellos también quieren acceder a eso y como no lo tienen, pues como que lo critican, ¿no? Entonces, en el fondo sería, vale, o sea, podrías luchar, lo conseguirías, y, pero no sería para mejorar, sino sería para tú formar parte de... o para no tener que desearlo. Sí, pero claro, en el fondo es como desear algo que tú ya sabes que es una mierda, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta y a veces yo creo que mm, reivindicamos y luchamos para algo, pero en el fondo sería para formar parte de ellos, ¿no? tampoco... Desde que la banda de Netweight pues eh, trasladase a vivir la mayoría de los músicos a Barcelona, eso fue hace alrededor en de... El 2002, septiembre del 2002, me acuerdo, que tal como ellos se fueron, grabamos el tercero allí. O sea, la semana que viajamos todos a Barcelona a grabar, ellos ya se quedaron. Yo volví, pero ellos no. ¿Entiendes? O sea, ya se, montó la grabación del tercero con su. El tercer álbum de de Waite es precisamente el que no tiene título, que salió de la mano de Pankaway y de. Malarraza también. Y Malarraza, que siempre os ha apoyado, ¿no? Desde Zaragoza. Sí. ¿Y por qué no tuvo título ese disco? ¿No se os ocurrió? Bueno, es que nosotros realmente somos un grupo muy poco. con poca coartada artística, te diré. ¿No? De siempre hemos tocado música por nuestra forma de ser, quizás, no sé. Hemos tenido poco, poco rollo artístico, entonces de, portadas a títulos o, incluso las letras, tampoco tienen mucha importancia, profundidad, ¿no? Están ahí, pero... Y yo creo que cuando llegó el momento, pues dijimos, hostia, ¿cómo se llama el disco? Eh, pues no tenemos ningún nombre, pues que no se llame ningún nombre, ya está. Mm. Poco eso, ¿eh? No... Sí, pues también. no era ningún punto de inflexión ni nada, simplemente que por pues, no le pusimos nombre, pues vete a sabes por qué. Pero normalmente se hubiera disuelto la banda, ¿no? Cualquier otra banda, en ese momento la mitad de la gente se va a vivir al otro lado del charco y no, sé. Es que nosotros siempre nos hemos llevado muy bien, siempre, siempre. O sea, y somos amigos. Es verdad que Tony, el bajista, Tony Bustamante, desapareció en un momento dado y ahí hubo un poco de confusión en el por qué, ¿no? Que sigo, si, <laughs> yo sigo sin aclarar, la verdad. Pero. Ya os conocíais del Arenal. Yo sí, veo, sí, de la sí yo a Antonio ahora y, joder, encantado de ver, ¿no? Entonces, como nos llevábamos muy bien, pues yo creo que por eso nunca hablamos de separarnos. Es que yo creo que ese tema ni se habló, ¿eh? Ni se habló, es que ni siquiera debimos plantear nada de eso. Pues que ahora viven en Barcelona. De hecho, no fue mucho mejor, porque para ir a tocar solo tenía que pagarme yo el billete, entonces. <laughs> Era más fácil ir a tocar afuera, ¿no? Por otra parte, ha sido mucho más difícil veros a tocar en Mallorca. cuando ¿Cuándo habrá mm. sido el último concierto de Netweight en Mallorca? Bueno, de hecho se lo hemos hecho dos. Con, el ojo y lo que no es el ojo, vinimos, hicimos dos bolos y esos fueron, tío. Ah, bueno. Desde año, a saber. El ojo y lo que no es el ojo es el cuarto, el cuarto, EP e de la banda. Sí, sí que se publicó tan solo en formato de vinilo, de la mm. mano de Malarraza, Punkaway y también la gente de Carnus de la Roca. Sí, no nunca un cable. ¿Lo escuchamos? Venga. Este es un poco más lejano de caño, es la grabación. Este, este es del 2009. Ah. Ahí ya habían pasado unos años y nos, ahí sí que nos reencontramos. Porque durante seis años hablábamos mucho, siempre que nos veíamos hablábamos de cuándo íbamos a grabar estos temas pero nunca, bueno, como lo venía, a tocar a Mallorca, es una cosa que hablamos cada vez que nos vemos y nunca hacemos. Y en este caso al final grabamos, sí. es que oíros tocar en Mallorca costaba muy caro, ¿no? <laughs> al final salía barato, ¿no? Es que eh, se, dio la vuelta a la tortilla, ¿no? <laughs> Claro, claro, Pues vamos a escuchar la canción de la cara B. ¿Piensas que la canción con la que se abre la cara B de los discos suele ser el hit? ¿O no lo pues piensas? yo, fíjate que no sé ni cuál es. Ah, pues vamos a oírla, ya verás. <laughs> No me acuerdo, vamos. Thank you. recordado? La revolución gafapasta. Esto, esto, <laughs> esto yo me acuerdo que Joan Cabot, nuestro querido Joan Cabot, eh, cuando, dice cuando la escuché, dice, pero esto que es, lo ha escrito por, no por él, sino por un poco nosotros, ¿no? Los mallorquines en cierto modo, ¿no? La, esta es como, era un poco crítica, bueno, crítica, tampoco hay que, ser, tiene que criticar todo, ¿no? Pero que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Que es cuando vas tu primera o segunda vez a Barcelona, a un festi, o cuando eras más joven que ibas... Y era como, wow, qué, guay, ¿no? Soy de puta madre, voy a un festival a ver banda súper de puta madre, todo muy así. Pero luego era, no te olvides de coger el tren y volver a tu pueblo, ¿sabes? <laughs> no, tengas te hagas el moderno, ¿no? No seas tan moderno que, que vives en... Yo qué sé. Somos de provincia. Que, Que, eres de provincia. Es que nosotros somos de provincia. Hombre, y a mucha honra, ¿no? Que mola está de puta madre. Yo prefiero ser de provincia que de capital. Pero sí, en Palma existe la tendencia, la tendencia al islocentrismo galopante. Mm, mm. es que un poco, yo pensaba mucho en el Primavera Sound, cosas así, ¿no? La gente que va de nueva, porque los que van mucho y tal, ya eso lo tienen superado, pero esa gente que va ahí de pronto es como todo muy cultureta, todo muy fuá, ¿no? Y perdona, pero tienes que volver, acuérdate. ¿Y qué pasó desde, desde este disco, el cuarto, hasta que volvisteis a encontrar un estudio? Desde el ojo y lo que no es el ojo. Es que la cosa sería, cuando grabamos el tercero, estamos seis años donde, o siete, donde nos vemos pero no tocamos juntos. Ellos tocan en Nosferatu Subwall juntos. Oh, y luego que es un grupazo. Yo creo que eso, Nosferatu, si no llegara a formarse Nosferatu, lo que hubiese sido el cuarto disco de Neckweight, o sea, el siguiente, no sería en ese estilo, pero la, pero la máquina estaba muy engrasada, tío. Tú y yo en Nosferatu y yo, y yo pienso, madre mía, qué cuarto disco hubiésemos hecho. No, por el sonido de los Feratus, sino por cómo ellos tocaban, tocaban súper bien, muy compenetrados, una pasada. Luego ellos ya se van separando Feratus, se van separando, eh, Juan Carlos y Tony siguen en Holocaust, en George Head, pero bueno, hay un momento que ya dejan de ensayar juntos, no están los, eh, los trastos en el mismo local, y cuando grabamos este, el ojo, eh, el ojo se nota un poco, creo, ¿no? que hay menos velocidad, es como que nos volvemos a encontrar y, y nos tanteamos ¿no? un poco, con alegría, ¿no? lógicamente, pero y a partir de ahí ya sí que la banda, lo que es Nequate, cambia un poco la dinámica a lo que estamos haciendo ahora, que es se ensaya menos, se compone, se graba y si se puede ir a tocar del tirón, se va y si no, pues mala suerte. Porque el tercer disco fue el primero que grabó Juan Carlos. No, el ojo, el, ojo y lo que no es el ojo. Ah, el, esta, canción, esta canción, es, cuando empezó con Traszone, con su estudio. Exactamente. Y, hace cosa de un año, así, nos llegó un, un cassette Mm. ¿no? Que es el de los pollos hermanos. Y mm. dijimos, ¿qué es esto? Pues esto es que un día sí cenando en casa de Juan Carlos con Luis, el bajista nuevo de net eh, y, valorando que era imposible tocar con Wade es que estábamos ahí, era como, joder, macho, eh, algo hay que hacer. Porque habíamos hecho el, el último de Netweight y lo habíamos ido a tocar, lo del el de la vida, pero ya sabíamos que iba a ser difícil volver porque uno trabaja, el otro no sé qué, tal pues algo hay que hacer. Pues venga, hagamos un proyecto. Y dijimos, pues a todos nos gusta Breaking Bad, es una serie de televisión que ahora está muy de moda. Y Pollos Hermanos es una cadena de, bueno, de pollo frito ahí tal que sale la serie, nos gustó el nombre. Pues. Y, empezamos la casa por el tejado. Hicimos la banda y luego ya pusimos a componer. Y nada, ese es el resultado. ¿Y las letras, una vez más, le diste muchas vueltas o fue un trabajo de estudio? Porque yo sé que te desenvuelves muy bien en el último momento en el estudio, es cuando salen las letras. Bueno, pero es que yo creo que si viésemos escribir la letra, la mayoría de los grandes letristas verías que sería en el último momento. es que esto es así. ¿Y cuántas grandes canciones se han escrito en el estudio? Yo esto con estos detalles alucino. Por ejemplo, una que diga, hijo de puta, hay que decirlo más. basta ya de hijos de puta, basta ya. <laughs> Traje falda o chaqueta, hay que decirlo más en bancos, oficinas o salas de estar. Te la juegan, te vacilan, te echan la sonrisa y sin darte cuenta te la meten sin parar. Hijo de puta, hay que decirlo más. Sí, es que yo creo que nos quejamos poco. Yo, no hablo de una queja en la calle con muchos miles de personas. No, no, no. Es que en el día a día la gente se queja poco. o bueno, mm, piensa que yo a lo mejor cuando escribo tal estoy pensando más en mí que en la humanidad. Y yo soy muy resignado, yo soy muy. Mm, muy de no quejarme, ¿eh? me, me resigno y al final digo, joder, tal. Te lo acabas reprochando. Y siempre digo, es, que, es que hay que decirlo más, tienes que soltarte, en plan, oye, cabrón, ¿qué pasa aquí? Pues vamos allá. eso, hijo de putas, hay que decirlo más. pues bueno, bueno, uh, ara estàvem aquí veient un, una cosa que també era que abans comentaven, que lo, la desaparició de, de la Pussy Riot, uh, teníem ara la notícia aquesta que diu que, que les autoritats de Rússia van confirmar que, que aquesta lot en Natia uh, eh, havia estat traslladada a una, prisió, a una presó de Sibèria, o sigui, com a, bueno, com a sempre, no? Traslladada en Sibèria, això era com ja com un recordatori de tipus passados, no? Se, l'ha puesto claro, se, l'ha puesto, puesto clarineta claro. esta chica chica. Sí, sí, sí. sí es como pueden hacer la... Bueno, pone que la noticia viene a ser que ella se queja evidentemente del estado, de la cárcel, de donde está y tal, y han dicho, no te preocupes, si te vas a llevar más lejos. Sí, sí. instalaciones. Ahora te vas a quejar de verdad. No, lo que pasa es que no s'havien informat ni a ningú, eh? no s'havia informat... A... Bueno, de fet, encara eh, no sé si se sap o no, si s'està bé o no, però bueno, només les autoritats, eh, de, les autoritats diuen que està bé, que sí, que sí, que se troba bé i tal. El que passa que també s'havia parat fins i tot en vaga de fang. O sigui que, que bueno, que ho té, ho té claret. Eh... Como tú a Boston y yo a California, pues ellos harán tú, tú a Siberia y nosotros a Mallorca. Sí, sí, exactamente. Exactamente, que le están invadiendo. <laughs> Bueno, i, i això, ja que estàvem també amb eh, aquesta petita aquest parèntesis, però bueno, comentar eh, tots aquests fets que últimament estan passant a Barcelona amb els Mossos de Quadra, amb els Gossos de Quadra. Uh, en aquest cas, pues, bueno, llegirem la notícia de la directa que diu així, de, després de l'imputació de 8 Mossos d'Esquadra acusats de delictes contra la vida, contra la integritat moral i física, obstrucció de la justícia i coaccions en relació amb la mort de Juan Andrés Benítez, el focus de l'atenció mediàtica s'ha centrat en la, a la comissaria del carrer Nou de la Rambla, on hi ha... Eh, a la seu de l'àrea bàsica policial de Ciutat Vella. L'intendent Enric García Doñate, que l'any 2007 estava al capdavant de la divisió de recursos operatius des d'on dirigia les unitats antibalots Brimo i Arro, controla les tasques de 285 agents que hi treballen en el conjunt de torns i unitats. Només en l'últim mes han transcendit fins a 5 investigacions judicials que afecten els eh, Mossos d'Esquadra adscrits a la Unitat de Seguretat Ciutadana d'aquest districte de Barcelona. Bueno, mmm, que li està passant als Mossos eh, o que està passant que, que a vegades de tant en quant, mm, com per exemple recordo amb el cas de, de la gent del 4F, que els dos, eh, els dos imputats, eh, bueno, no, els dos condemnats, els dos Mossos condemnats per, per haver agredit i torturat en aquell lot que era de, de mm, que era mm, de, ara no recordo on era, d'Àfrica, era africà, que justament, pues, mira, eh, varen vacilar a un, a un tipo que al final no era un qualsevol eh, i la cosa va transcendir bastant, era un fill d'un diplomàtic i la cosa va transcendir bastant, que al final han acabat amb una condemna en ferm per aquests dos eh, dos Mossos d'Esquadra que, de, que, que a més són els únics que sustenten tota la conspiració del 4F, no? i, i do, en aquest cas pues, també en, en Juan Andrés Benítez també un, un personatge també bastant conegut un empresari amb tot el tema de l'Eixample i tot això, o sigui que també ha transcendit eh, perquè era una persona eh, que a lo millor potser no era, no era un qualsevol eh, bueno, era un qualsevol que li podia passar a qualsevol, no? Però no era una persona que, que no fos coneguda, sinó una persona eh, coneguda amb bastant d'àmbits i que, per tant, la notícia ha transcendit, no? Eh, la pregunta és, quantes vegades la notícia no transcendeix? No? I do, bé, amb això, eh, amb aquesta reflexió, pues, doncs, bueno, continuarem escoltant una miqueta de música directa. Sí, perquè precisament eh, aquest, aquest dia se xerraven al, parla, al Parlament de la Generalitat, al sí, Parlament català, sí. eh, la, de les pilotes, la prohibició no? de les piloteres, però bueno, mm. segur que tenen una llogata nova que encara és molt mm. més suculenta. A tots ells, els policies, els hi recomanam, el lo que els hi recomanarien los gordacos. Del deporte se puede salir. Por supuesto. Y de la violència també. Mm. bueno, y después de de, de, de, aquesta que era los pollos, no? Era? No, este, eh, este era de Gordacos, ¿no? Aquesta ah, este era de Gordacos, ya. Porque Gordacos, que era? Otra, otro proyecto después de los hago Lío, ¿sabes? <laughs> pues mira, Pollos Hermanos fue lo que, eh, siguiendo cronológicamente, lo que hicimos para hacer una gira ahora en, este año, en marzo. Y ya <laughs> cuando vinimos de la gira, ya Juan Carlos, que es como el cabecilla de este tipo de iniciativas ahí totalmente espontáneas, ya se puso a currar en temas nuevos y me dijo, oye tío, tengo temas nuevos, más hardcore, más tal, más cual, eh, te los paso, voy metiendo la letra y ya quedamos en hacer este rollo, llamando cordacos, letras sobre comida y tonterías así relacionadas y nada, y... Eh, si acabamos con pollos en marzo, pues em, creo que grabé esto en junio. ¿Cuántos temas son? También otro, otro buen. Pues no me acuerdo, pero bueno, 22, 21, 22 canciones, así hablando un poco. Temazos como. Los niños gordos son más difíciles de raptar, eso es <laughs> evidente, ¿no? Pan caliente, pan crujiente, tío. Es que es, o Alberto Chicote. A ver, bueno, está la Asociación de Bares Sucios y Movimientos que. Que claro, con esta tendencia ahora de la cocina, que por cierto, que yo me interesa, si eso no pues me gusta, ¿no? ¿no? trabajo. <laughs> Pero era como reivindicar los bares de toda la vida, ¿no? Que ahora todo, cualquier mm, bar de mierda, tío, ya va, son la hostia, ¿no? Pues oye, vamos a reivindicar lo de las gambas en el suelo, eh, la servilleta tirada en el suelo, ¿no? Yo me acuerdo una vez em, en, la cara de Henares un moncho del Piojosa Zain, bueno, tocaba en Moloco Plus, en, en Ketchup, tal y pasando unos días por ahí con Nequet, me acuerdo que hablando de bares, ¿y tú cómo sabes cuáles son los bares? ¿no? Yo, me dice, muy fácil, tú miras y el que tenga más servilletas y gambas en el suelo, ese es el que tienes que entrar, ¿no? <laughs> El que pues tiene más parroquia. <laughs> Hay que reivindicar ese tipo de bares. A, ver si cronológicamente hubo que al final los gordacos se comieron a los pollos. Claro, yo creo que engordaron por eso, se los vieron ahí, pero fácilmente. Vale, vale, vale. Pues y lo del peso neto quedó para atrás, ¿no? <laughs> esa era, la intención. Porque el peso neto de la vida, el quinto álbum de Netway del que hablábamos al principio, ha salido a la par que... Bueno, un poco antes. Entre los pollos y los, no, no, no, salió, antes que pollos. Ah. Sí, sí. ¿Hace cuánto? ¿Un año? Un año. Pues vamos con otro tema de los gordacos. ¿Y no va a salir esto más allá del eh, Bandcamp este que tenéis en internet aquí, en vuestra dirección gordacos.bandcamp.com? Yo creo que vamos a motivar al resto de los gordacos para que sigan engordando y compongan temas nuevos. A ver si <laughs> sale, o por lo menos otro cassette, ¿no? Hombre, ¿por qué menos que eso? Pues venga, Asociación de Bares Sucios y Mugrientos. Natural chicote, come el Alberto, chicote, come el uh. Bueno, o sea, sí, al final todos estos últimos grupitos prácticamente todos van de comer y cosas así. ¿Qué pasa? Hombre, basta verme, ¿no? <laughs> basta verme, sí. Bueno, yo creo que eh, eh, para entender un poco todo lo que estamos hablando, eh, el concepto este, ¿eh? pues hay que entender que al vivir ellos en Barcelona, la continuidad de un grupo como tal es difícil. Y claro, luego también entra la amistad. Yo, eh, Juan Carlos tiene un estudio, entonces es fácil grabar, es fácil tirar de estos proyectos, no, no somos más guays, o más, simplemente es una cuestión de que será, de coyuntura, ¿no? Él vive allí, tiene su estudio, trabaja, tiene tiempo libre, le gusta componer, bueno, eh, somos, y encima somos amigos. Pues nos vemos poco al año, pues nos llamamos, oye, venga, vente, graba y nos em-" y de verdad te lo pasas tan bien que al final cuando pasaba, por ejemplo, con Gordacos, es que fue increíble, nos, lo pasamos muy bien, fue muy mm. divertida esa grabación, ¿no? Con Pollos también, al final acaba siendo más una reunión de amigos y una excusa para poderte juntar y irte a tocar y pasártelo bien, entonces, mm. de ahí el cachondeo, de ahí la poca seriedad, somos así, ¿no? No, hay, no hay una trascendencia, no hay una intención de, bueno, somos un grupo, este es nuestro rollo, no, es más cachondeo. Claro, la, cuestión de pasar o bé y disfrutar haciendo música y la verdad es que amb esta dinámica que tú comentas no? de, bueno, ahora me vengo para grabar, ahora tan hago las letras así, pim-pam, también vamos vegades les, las letras són como reflexiones muy inmediatas, no? También que també de... No son gran, a lo millor, coses eh, mm, mega profundas, no? Sino al revés, Es una reflexión pim-pam. ¿no? Te resta, es, una forma de hacer las cosas menos trascendente y por supuesto te resta continuidad, porque es que es imposible, aunque quisiésemos continuar no teniéndolo claro, pues disfrutamos más y mira, oye, al final... la eh, verdad es que la, la, tralla que metéis y la cantidad de cosas grabadas da, envidia, oye. Sí. sí, la verdad que es muy divertido y... Pues a mí me encantaría que mañana me dijese, oye, mira que tengo siete temas nuevos de Stoner. O de, yo qué sé, tío, de Ska. Bueno, Ska no porque no nos gusta, pero... ¿Sabes? Algo así. Pues yo pues encantado, pásamelo, lo preparamos y, otra excusa para volvernos a juntar, ¿no? Hmm. Entonces, bueno, nos gustaría tocar en directo, por supuesto, pero está complicado también. Bueno, parece que eh, ahora en marzo del 2014 tenéis proyectos de hacer una gira europea. Sí, ahora ya con Apocalyptic, que yo creo que va a ser el grupo que se va a quedar, nos vamos a quedar con Apocalyptic Terror. Y, o sea, nos vamos a quedar, quiero decir que va a haber un poco más de continuidad quizá, eh, porque hemos encontrado a la gente que tiene más disponibilidad para hacer cosas y eso. Y pues esto, como ya hemos hecho dos años seguidos por la península, o bueno, por la zona alta de la península y tal, pues eh, Juan Carlos le comentó de hacer eh, Europa y yo nunca he hecho una gira por ahí, entonces yo encantado de la vida tú pues de cara a 2014 mm. os vais a estar allí. seguiremos informando cuando se vayan concretando las fechas. Bueno, es que el otro día se volvió loco y ya, ya nos dijo que cuando vamos a Estados Unidos, porque un contacto, no sé qué. yo dije, bueno, ya veremos, ¿no? O sea, pero lo de Europa lo vamos a montar ya. Bueno, lo monta él, básicamente. ¿Y tenéis previsto llevaros el disco bajo el brazo? Sí, sí, eh, queremos hacer la edición en vinilo, claro. A ver, a ver qué tal. Pues en total son nueve canciones y parece que. No, perdona, son 20, Ah, Hemos solo unas pocas. muy bien hecho, muy bien ah, hecho sí, marketing. no... Pues... ¿Esto, es la portada lo que se ve aquí? Bueno, es, es eh, lo que, sobre lo que vamos a trabajar, sí. es, cogido de internet, no, es, no es un... No es que no se haya hecho el dibujo, es que pagar un dibujante ahora también es complicado. Sí, ¿no? <laughs> De pasta y al final siempre te complicas y tal. Pero sobre esa idea trabajaremos, está en el Bandcamp. ¿De dónde dices que sale el dibujo? No, de internet. Ah, buscando ideas, tipografías. Bueno, yo estoy seguro que más de un fan estaría dispuesto a haceros un dibujo, ¿eh? Yo creo que sí, mm. ¿eh? Mira, de fed, pues mira, vamos a aprovechar que si algún fan quiere hacer el dibujo y eh, pasar el dibujo, ya sabemos que mm, mos puedo, de momento enviar a otros o os puedo enviar a ellos. ¿Dónde te lo envían? Lo que mejor que lo envíen a vosotros. Vamos a hacerlo Venga, va, perfecto. Hacemos... Si alguien se ofrece o quiere hacer una portada o una imagen eh, corporativa <laughs> para Apocalyptic Terror, pues nada, que lo hagan a tres puestas. Pues mira que buen Le regalamos un, unos vinilos, por supuesto. Ah, que ¿no? Al ganador, al ganador o ganadora. Tienen una cita con los gordacos para cenar. Para cenar. <laughs> Eh, a costes eh, pagados. Para comer si Lo tiene que pagar él. <laughs> <laughs> Bueno, sí, sí, nos tienen que invitar a cenar a lo cordaco, se pueden arruinar. Sí, no, no. Pues mira, si voleu, eh, enviant eh, algo, un tipus de correu o ens envieu el eh, dibuix o el que vulgueu en el correu electrònic que eh, ara és 1984.gmail.com també sabeu que si estàu escoltant el programa en directe podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon 971 12 53 81 i... I dir-vos que ja m'han entregat el premi de... Que, oh. de, de del concurs de Balconing, que no havíem dit res. Eh, ah. el premiat va ser en... Lluís Pomar, ah, sí, uh, un sí. veí de l'Arenal, que sí. coneix bé la zona i que va, va estar seguint les dades. En total van ser set víctimes mortals. Sí, descomptant els descalificats per, per motius diversos. Sí, sí, sí. Mm -hmm. I do, ja ha rebut el seu disco d'Amaral i l'està disfrutant. És un oient habitual. O sigui sí. que gràcies per estar allà al costat. Uh, Xisco, eh, tornant a Apocalíptic Terror, les lletres son de otra temática, ¿cierto? Sí, de hecho las escribió Juan Carlos y yo he hecho cinco o seis letras. De hecho, lo <laughs> estoy día mirando las pensé, joder, se nota un poco que ya hay un par que ya no son tan políticas y... Yo soy un poco político, creo. O sea, a la hora de escribir. A lo mejor ahora podría hacerlo, pero cuando estuve con Way y todo esto, creo que como que yo... Quiero recordar también, eh, tengo que... Tampoco es que me flipe, que... Como una sesión como no resultar tópico. Y eso me, me, poner cualquier cosa que ya me sonase. Entonces, joder, si has escuchado mucha música y hardcore y punk y tal, pues al final ya evitas escribir de política porque cualquier cosa que me salía ya me, sonaba muchas veces dicho. Y eso me impedía ir por ahí y tirar otro tipo de letras, aunque por supuesto letras críticas, ¿no? Sí, yo creo que quien conoce a la banda. y, eh, normalmente. Bueno, o sea, normalmente no. Es que te puedo decir que no me gusta cantar letras de otras personas, porque es que no, lo veo como no, puedo cantar lo tuyo. Si tú has escrito esto, no, yo no sé. Pero en cambio, esta vez mm, fue más fácil. Entendí el concepto de Apocalipsis Terror como. Pues un poco eso, ¿no? Eh, leí las letras de Juan Carlos y eran muy directas, muy básicas, muy claras, ¿no? Y dije, hostia, es que le pega. Y mira, y cogí todo lo que me dio él, lo cogí y, lo, y, y, a lo que le faltaba se lo puse yo y bueno, contento. Claro, es que también a vegades lo de les lletres és això... Eh, bé, que, que, que, que en el com tot, todo, realmente son bastante políticas. Eh, lo que pasa es que siempre han cuenta que esta de, de tu humor, de tal, de tu manera de ver las cosas, de moltes eh, lo que comentaban la reflexión, no, no solo el decir cómo son las cosas, cómo no son, o tal, o, sé criticarlas por sí, ¿no? Sino simplemente dejarlo ahí y, ponerte a pensar de, oye... Mm, pasa esto, ¿no? Tal, o, como, o lo veo así, o lo veo así, y, poniendo mil acentos en, mil cosas diferentes. A mí igualmente también me da por momentos, ¿eh? Porque a lo mejor un día tenía como mucha intención, o, me puede pasar que quiero hacer esa letra, eh, o, la idea que tengo en la cabeza, quiero que se plasme de una manera eh, como bonita, como artística, pero a lo mejor a la siguiente ya me he cansado y, lo quiero, no sé, nunca fui muy, muy constante en, en, una línea, ¿no? Entonces, por eso algunas van de un lado a otro, parecidas, pero unas son más profundas o parecen más trabajadas que otras. Es que es verdad, en el fondo es que como yo, vamos, hmm. un poco ahí. <laughs> más trabajadas que otras. <laughs> más que Joder, luego aparte, también, bueno, vosotros también tocáis en grupo, ya sabéis. Tú crees que esta parte de la canción es cojuruda, pero nadie te la remarca. En cambio, aquello que hiciste ese último momento, de la gente dice, hostia, me gusta mucho esta canción, esta frase, esta parte, este redoble o este acorde. Y tú piensas, joder, pues esto es, esto es improvisado. Sí, claro, la espontaneidad apagada está en esa nota, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo ya vas quitando la importancia a trascender y dices, pero mira, tío, si, si tú eres el mm. primero que, que hay letras que, te, que, no te quedas con las letras, te quedas con una frase, un detalle, una forma de entonar, un... ¿No? A veces... Mm. Sí, sí, una parte, una parte. Y al final ya, pues eso. Bueno, Vamos a escoltar a Apocalipsis Terror. Y Nuevo Orden mundial. Francisco, muy bien, ¿eh? Enhorabuena. Apocalyptic Terror, realmente apocalyptic. Ah, tomamos nota y, nada, nada, un placer que sigáis ahí siempre en activos, ¿no? Sí, yo creo que vamos a darle continuidad, ¿eh? De hecho, si, fíjate, estamos en noviembre, estamos hablando de lo que vamos a hacer en marzo y también queremos tocar más, o sea que yo creo que con esto no vamos a quedar. Por, un tiempo. <laughs> Hasta que... que nos apetezca otra cosa. Es que también a veces yo qué sé. No, es una forma muy sana de llevarlo, ¿no? También. yo creo que es la forma realista que, en la cual podemos llevar con esta, con la edad que tenemos, las responsabilidades, hijos, demás, pues, mm, pues te tienes que adaptar, digamos, ¿no? O sea, tú ya creas la banda en cuanto a tus posibilidades. No vamos a hacer una banda y hablar de futuro cuando sabemos que no hay futuro. <laughs> O sea, ni, ni para la banda ni para el mundo. Precisamente es el título de la canción que, que, la, sigue en vuestro Bandcamp. Y seguro que tienes un montón de otros proyectos, ¿no? Capaz has estado trabajando duro todo el verano, lo sé, de buena tinta, <laughs> pero ahora en invierno, que es tu verano particular. Sí, sí, pues eh, el otro día me, llaman los, Error, que, tú has sido vocalista de, Error durante muchos años. Y me, me llama y me dicen, oye, vente a cantar alguna banda, tal. Pues, y digo, hostia, pues venga, voy, porque, joder, me lo llegas a decir hace una semana, a lo mejor no puedo, pero pero ahora sí que puedo y, la verdad me da pereza ensayar, pero me da una pereza alucinante. sobre todo porque ya me he acostumbrado a, esta dinámica. Pero no se fui y me encantó tú. Oye, creo que va a haber una buena banda ahí, ¿eh? ¿Y quién es el bajista? Porque en Error, em, si bien empezó tocando el, bajo, el bajo Oscar cuando cantaba su hermano Víctor, antes de entrar tú, luego estuvo, Kenny, que grabó el disco. El Checa nos echó un cable también. Víctor Campanas. Y luego ya Campanas, Víctor. Y no, ahora la cosa es que yo, esperaba una sucesión de errores, ¿no? Esperaba eh, incluso música parecida a Apocalyptic, Cruz, básico, tal, directo. Y que va, ¿eh? Tocas Ben del, sello, del sello Yellow Dog, la guitarra y Bernat el bajo. Sergio la batería y no se suena ruidoso a tope. Me gustó, o sea, me quedé contento. De hecho, ya bueno, te puedes imaginar ya estamos pensando en mil cosas para hacer. ¿Por ejemplo? No, no, por supuesto, grabar, ponernos un nombre, eh, empezar a tocar, todo muy rápido. Porque con Error sacasteis que dos grabaciones y al final tres. ¿o? Hicimos, mm, hicimos cuatro grabaciones, de las cuales salió la primera, las dos siguientes juntas y la tercera recopilándolo todo con el sello Yellow Dog del, del chico que tocará la guitarra con nosotros. Y ahí se juntó todo. Ah, y la canción Hijo de puta. ¿No eh, tiene, algo que ver con la de los pollos hermanos? No, tiene que ver con que me gusta mucho lo de utilizar eh, expresiones básicas de vez en cuando. O sea, lo hijo de puta, verás que está en, todo, ¿eh? me parece, si no me equivoco. En, toda la, en, todas las canciones que he hecho he metido un hijo de puta o algo que sea un hijo de puta o. Porque también. Porque aparte que eh, no me gustan según qué tópicos, por otro lado entiendo que a veces se puede utilizar tópicos de manera reiterativa y darles como una vuelta, ¿no? Entonces. Igual, de la hija de puta es una letra, una canción dura, ¿eh? ¿La ponemos? Ponla. <laughs> Vamos a escuchar eh, Error y esto es el CD donde se recopila un poco lo que fue la discografía ¿no? de la banda. Y la de Hijo de Puta es una que quedó colgada y que aparece solo en este CD. No, no, no, es del primero, de La Condena Merecida. Ah, ah correcto, correcto. Y hablas, eh, bueno, es que esto no era ni padre. Pero habla sobre la hipotética situación donde un conductor borracho mata a tu hijo en un accidente, ¿no? Entonces era como. Bueno, eh, yo ahora no hubiese escrito la letra así ni de coña, vamos. Pues vamos a oírla, qué morbo. <laughs> sí, muy, muy ácida estaba la letra, ¿eh? Sí, es que yo qué sé. Bueno, estas cosas, ¿no? Sí, no, muy bien, muy bien. Es una de justicia, ¿no? Del mundo. Hmm. Volvamos a Apocalyptic Terror y sus letras ácidas. ¿Esta es globalización o qué? Lobotomizados, ah, ¿Esta es tuya o de Juan Carlos? De Juan Carlos. Pues venga. para que algo cambie? Nada. Estamos todos no organizados, o si nos quieren. solos Lobotomizados Escoltes 1984, eh, estem a 5 minuts fins a les 6 de Sora Baixa. Eh, continuem xerrant amb en Xisco Vargas, un, un amic que que, siempre ha estado aquí a, a prop del hardcore y el punk. ¿Tú cómo ves los últimos tiempos del hardcore y el punk? ¿Cuántos años llevas en el ajo? Bueno, eh, por edad, ¿no? ¿no? tanto por lo que hemos hecho, pero bueno, ahora mismo hay una pasada aquí en Palma, una pasada ya. yo creo que vuelve a ser un poco. Es que también hubo una época, ¿te acuerdas que tocaba Mallorca, Neckweight, Bad Taste? Eh, último preso. Último preso, Monstruos. Eh, Monstruos también, cuando empezaban también hubo unos años ahí muy buenos. Yo creo que era en torno quizá 2002, 2003, ¿no? 2000, del 2000, 2001, 2002. Ahí había mucho movimiento. Y luego como que la cosa paró un poco o, quizá no fue tan... Y ahora, joder, te vas, a, <laughs> te una banda en directo y te quedas alucinado. te ves hablar de mundial y dices, madre mía, pero esto qué es, ¿no? Eh, muchos grupos de Mallorca están saliendo a tocar. Precisamente Usura la semana que viene están en Barcelona el viernes y el sábado en Zarauz. Eh, orden mundial, por no hablar de ellos, están siempre que puedes. <laughs> Eh, nunca están aquí, ¿no? es un poco en el sí, un poco en su ciudad. Y Sale caro están, traerlos. Están saliendo muchos discos también, de, no sé, Crash o. Sí, gente también. se reengancha un poco. El disco de Trance que ha salido esta mañana, esta semana a la calle y que estaremos presentando la semana que viene aquí. Infantil, por ejemplo, para mí es el disco que más me ha gustado muchísimos años. Es una pasada. Sí, sé que lo llevabas esperando, ¿eh? Sí, aparte que, joder, es que es muy bueno, tío. es, que, se están haciendo cosas muy, interesantes ahora. Y está por venir, por ejemplo, el de, de Cráneo, ah. eh, lo nuevo de A la puta calle o lo nuevo de Quatermas, que estuvimos presentando hace varios programas. Tengo curiosidad por escucharlo porque a mí ya me gustó mucho lo que hacían antes y, y tenía la esperanza de que cantasen en castellano. Bueno, es que a mí, claro, me gusta mucho el castellano. Y oí una canción suya en castellano que era cojonuda. Y dije, madre mía, Esto se hace. si se hacen 13, 14 canciones así y va a ser un disfrute. Pero bueno, me pasa que es en inglés, ¿no? Sí, también tiene su propio estudio. Y no. ¿Por qué? ¿Por qué la gente canta tanto en inglés? Pues mira, el otro día lo hablábamos con, eh, con, con era que charraban. Ojo que no lo critico como algo malo, ¿eh? pero me llama la ah, atención. Ah, aunque Kenny de Quatermass, ho no? Que a mí yo, no? Hay, grupos que se ven... Sí, y estilos que está claro que es verdad que en inglés está clarísimo. Incluso... ¿Tú te pues ves cantando en inglés? Yo podía cantar en cualquier idioma, pero, pero no, me, no estaría cómodo, supongo, ¿eh? ¿Sabes que me gustaría mucho cantar en mallorquí? Pero usé xerro el ¿Qué o se dice? menos o dolentamente No? ahora, se, dice very bad. Very bad, ¿no? claro, con el trilingüismo, este. ¿qué opinas tú de, todo esto del trilingüismo? Hostia, yo ojalá mis hijos aprendan muchísimos idiomas, pero muchísimos, vamos. Y que aprendan mucho de todo. Lo que pasa es que ya empezamos con que yo hubo un momento incluso que ni me informé de lo que estaba pasando. Como era algo impuesto, dije, da igual lo que sea, me lo están imponiendo, no lo quiero. O sea, es que ya empezamos mal, te imponen. Y luego te das cuenta que encima lo que te imponen, te imponen unas cosas totalmente ridículas. Y sobre todo lo que jode es ver gente de tu cercanía que está a favor de eso y piensan, no puede ser, tío, estamos todos en este puto planeta, en el día a día, en la calle, pasando, con preocupaciones parecidas, unos más, unos menos, tal, tal, y de pronto te, plantean eso y hay gente que, le parece bien, ¿no? Que el gobierno balear de pronto, no sé, es que me parece ridículo. Pero bueno. Vamos con una canción con la que habéis abierto el peso neto de la vida, vuestro último disco con Netweight. Y bueno, vamos a, vamos a escucharla. Estás pesimista, ¿eh? No. <laughs> <laughs> Bien, esta letra me suena. Sí, sí. Esto es porque estas cosas a mí me gustan. Es que yo pensaba, hostia, hay que coger una letra, eh, como la esta de Scorbuto, y meterla en una canción tuya, ¿no? Y siempre he pensado que es buena idea sin avisar. No porque quieras hacerte el listillo y de pronto ahorrarte, no. O sea, que cuando la escuches que caigas en la cuenta, pero... Y estas cosas se deberían hacer más, coger... Algo tan evidente incluso eh, yo creo incluso con la música, ¿no? Imagínate que alguien te coge un temazo y coge la música, lo clava y canta otra cosa. Que era un clásico en los 80. Son guiños, no, pero yo lo diría sin hacerse listillo, un poco guiños, ¿no? Y de hecho esto me recuerda que yo, yo siempre tenía un, la idea de hacer un grupo que se llamase Evaristo Nostradamus, donde <laughs> todas las letras fuesen de la Polla Records. Pero con otra música. Con otra música. Pero tú, joder, tú coges ahora canciones de letras de Evaristo de los 80, perdona, ¿qué es de Nostradamus o qué? <laughs> es que ha vaticinado todo lo... Eh, bueno, ¿cuántas veces he comentado con Iñaki de Último Preso? y bueno, usura y tal, la broma está en plan de que no hay nada de lo que Evaristo no haya hablado. O sea, de lo que esté pasando, ya pase lo que pase, Evaristo ya, ya, tiene una canción que habla de esto, ¿no? Mañana mismo pasa algo que no había pasado y probablemente pasará a la 87, disco de la Polla Record, y verás, wow, este tío ya, ya, ya eh, lo, lo veía. Y no sé, me resulta muy interesante eso, el coger una canción de hace 20 años, meterla ahora i si no dices nada, passa, no? I és com, joder, és que... És que, de fet, pareix que tenim una, un, un moment en què, en què tant les, les lletres de la polla com a la millor les lletres d'escorbuto són realment actuals. Sí, sí, a vegades sí, sí. hi ha moltes coses, hi ha moltes situacions que, que m'estic trobant últimament que dius, collons, ja estava escrit, no? Mm. Eh, Allò ja, ja ho deien aquells, ja ho deien els altres, no sé què, i com a que, no sé, però man, sempre ho han pensat, no? I són grups que hem escoltat des de fa molts anys, evidentment. Però, però com a que la situació torna una miqueta a, a donar-li molt de significat. Jo, i... jo dentro de mis coses que me pasan por la cabeza, ve, yo ya me pongo en plan paranoico metafísico rayado y digo, ¿no será que hasta ahora hemos vivido demasiado bien y cuando nos ha preocupado algo nos hemos dado cuenta que a lo mejor hay personas que ya lo habían pasado, o sea, quiero decir, o sea, es como los que nos ha llegado tarde algunos, ¿no? Hemos estado muy acomodados en general, o yo, por ejemplo, he estado muy acomodado y a lo mejor un problema del País Vasco del 87, ni fu ni fa, porque sí, habré a sus canciones de joven, pero en otro contexto, ¿no? En otra coyuntura, tiene 16 años, bebes jalimocho y te hacen gracia según qué consignas. Pero tío, perdona, es que ese hombre, eh, la persona que ha escrito eso es porque lo está pasando, ¿no? o es consciente de eso. Tú eres consciente de su música, pero no del problema. Y ahora de pronto esas letras te llegan de otra manera y es como, claro, porque te llegan de verdad, porque tú estás pasando a lo mejor por, lo que está pasando esa gente o cosas parecidas. Evidentemente, si hablan de la heroína, yo no voy a pasado por ahí, pero no sé, no sé si me explico. Sí, a veces hay una. Tomas conciencia de otra manera y piensas, joder, es que yo he estado muy acomodado y, he disfrutado de una manera las letras o esta música, pero ahora ha dejado de ser que, costumbrista, ¿no? Que eso era dolor, eso era daño, eso era una situación eh, incómoda, ¿no? ¿no? había un bienestar, ¿no? no sé. Mm. Bueno, Joder, chico, la verdad que vente cuando quieras no, aquí al programa. No, me tengo que poner a pensar sobre las cosas, que si no. Es un placer charlar contigo. <laughs> Eh, bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros tus últimos proyectos y esperamos seguiros la pista bien de cerca. Y yo volver pronto. Vete cuando quieras y ponemos una de Chris Isaac. Hombre, eso un, especial Chris Isaac sería lo suyo, creo yo. Yo creo que se podría, ¿eh? Seguro que le encontramos algo. Pues nos vamos con Cerebros Destruidos de Scorbuto. Venga. No te vayas muy lejos. que no te apagamos el micrófono. <laughs> problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso cuerpos caen rendidos como una maldita Bueno, pues aquí a aquest Cerebros Destruïdos eh, i ara passem en aquesta part que havien comentat abans, que havia l'inici just a l'inici del programa i que està aquí en, en Maribel i... com te dius? Bueno. Allà en Elías. Eh? Ah, en Elías, vale, vale, vale. Però és Benving... primer dia que va a la ràdio i no està decidit a xerrar encara. Bueno, doncs poc a poc. Benvinguda, benvingut. Uh, I vosaltres, uh, bueno, encetam una miqueta també aquesta historieta de de portar aquí a la ràdio eh, uh, a vosaltres que portaves el projecte Transitant i, i, bueno, i també una miqueta la història era això, que venguéssiu aquí, ens expliquéssiu el que mensualment més o manco aneu fent d'activitats i, i també que mos anigueu dient una miqueta les novetats eh, de llibres, novetats o el que vos vengui de gust i, i si vols, pareix, encetam una miqueta aquesta, aquest espai. Perfecte, molt bé. <laughs> Bé, moltes gràcies per convidar-nos de venir, però és una oportunitat molt xula, de, de, mm, bueno, això, tenir un espai a la ràdio perquè hi ha gent que té l'oportunitat de passar-se per allà per nostre local, però n'hi ha d'altre que no, i allò millor així, bueno, tenen accés a, a quatre coses. Jo, um, a la millor m'agradaria començar per, per el tema dels grups d'autoformació mm -hmm. que tenim en marxa. bueno, ara n'hi ha un, però l'any passat ja varen fer una altra activitat semblant que va funcionar molt bé i aquest any tornar a repetir. I ho volia comentar perquè molta gent quan sent això grup d'autoformació no sap molt bé de què mm. va i supos que de totes maneres eh, podria haver diferents tipus de, de muntatges d'autoformació. Nosaltres el que hem notat eh, des de que tenim transitant i abans és que hi ha molt de temes que ens interessen i que, bueno, i que mm, és difícil informar-te. Mm, difícil trobar informació, informar-te. Mm. Sí, i si bueno, molt menys si pretens, jo que sé, trobar mm, segons quins temes a la universitat o formacions reglades i tal, no? Mm. llavors hi ha un moment donat que dius, mira, o, o m'hi pos jo, mos hi posaran nosaltres i mos organitzam o no... Hi ha segons quines coses que no... Que no tens manera d'accedir-hi. Exacte. O de fer, també. O, sí, sí. I l'any passat eh, m'on varen donar compte d'això, bueno, hi vàrem un grup de gent, bueno, un, uns quants col·legues sobretot que en saben molt, que, bueno, que ara estan fora de Mallorca, però l'any passat els tenien tots dos per aquí, eh, els agradava molt i saben bastant del tema d'autonomia, sobretot autonomia obrera en els anys 70, mm -hmm. que eh, és un tema així molt oblidat a la història mm -hmm. Eh, recent d'Espanya, que no mos han contat mai, no sé si qualcú s'institut ja no expliquen mai res d'això, però t'expliquen una transició, però aquestes sí, no? coses no... Mm -hmm i llavors vam fer un cicle molt xulo i el que varen fer és bàsicament re recopilar textos i nosaltres fer amb un grup lectures d'aquests textos Mm -hmm. i els anàvem comentant i debatent i contraposant pues, unes lectures amb unes altres i va funcionar molt bé, vam aprendre mm -hmm. bastant i, i res, i d'aquella experiència aquest any eh, s'ha tornat a muntar un altre, un altre grup Eh, que, uh, que ara està en marxa, i ho dic perquè també si la gent li fa ganes passar-se, mm. encara està atents, um, ara és un grup d'autoformació sobre comuns, la paraula aquesta comuns, no sé si la gent se'n fa molt càrrec, però és una paraula que ara està molt de moda, però ve de, mm, està molt de moda en anglès, de commons, o la gent en xerra molt. Mm. I fa referència, bueno, és un terme ampli que fa referència a tant béns, serveis, eh, Bé, de fet, nosaltres estem encara en el curs intentant definir què és això comú, no? De mm, comú. Recursos, a lo millor Recursos, també. també. El bé comú, no? A lo millor havia un llibre que se deia Vivint en l'Alhambra que xerrava de Saigo, de Granada, i xerrava de Saigo com un recurs, com un bé comú, no? que a lo millor tu podies no dur-te bé amb el teu veïnat, però que tothom tenia sa canal neta de Saigo perquè li arribés al seu veïnat, Exacte. perquè era una cosa que no era propietat de ningú quan és un canvi que ha hagut als, a les darreres dècades, no? que s'han privatitzat els recursos. Efectivament, efectivament. És, és, és, és un d'aquests exemples no? de, de béns que, que, bueno, sí, que en, en, en principi són de com a, o no propietat de ningú, o propietat col·lectiva, o bueno, aquestes mm. coses, no? I ara també és un és discurs dels comuns l'esquerra se l'està apropiant molt, però a nosaltres ens interessa més un discurs, a la millor una mica més radical, perquè els comuns nosaltres no ens entenem un bé comú com un bé que hagi de ser públic, que s'està xerrant molt ara de pues, la sanitat pública i l'educació pública, mm -hmm. i llavors eh, bueno, que, siguin, que siguin aquests béns, serveis o tal de, de l'Estat i que siguin públics, a, a nosaltres no sé si mos pareix suficient. I potser s'ha de tornar a allò que deia un poc en Fede, no? de, de béns serveis, eh, recursos que no siguin, que siguin nostres realment, de la comunitat que els eh, necessita, no? Clar, també ja no seria, a, sa, a lo millor s'accent ja no seria no només en sa propietat, per dir d'una manera, o no propietat, sinó la col·lectivització, el que sigui, sinó també a la gestió, no? perquè a lo millor els hospitals i tot això són de gestió, uh, de gestió estatal, tal, no? i també és això, uh, agafar lo comú i lo comú, uh, gestionar-ho de manera comuna. Vull Exacte. dir, no supeditar-lo, per exemple, a una institució o tal, sinó simplement a que tothom ens fem càrrec i siguem responsables d'aquesta part que tenim d'un bé comú. Efectivament. No? Com és tan important com això, com l'aigua o com l'aire, o que inclús a algunes bandes s'està ja mm, s'han privatitzat inclús l'aigua de la pluja. No? Com, sí, com a vegades sí, sí, sí, sentit sí, coses d'aquestes absurdes, però que sí, sí, passen, passen. Molt bé. I llavors, res, eh, eh, eh sobre, eh, d'aquest curs s'ha muntat en, en nou sessions, mm. bueno, una primera sessió introductòria i després nou sessions, en què una, per exemple, és sobre mm, la dona, com a bé com del descapitalisme, que és un tema així nou que hem volgut introduir. Després hi ha el tema dels comuns de, naturals, que hi cabria tot aquest tema de l'aigua, per mm. exemple, mm -hmm. o dels boscos, les pastures. També en xerrat de comuns digitals, que els temes dels comuns ara s'enxerra molt també per això, per un poc tot el tema de, per exemple, Wikipedia és un, és un comú, no? És un, mm. un, allà un, un pou de sabre, no? Gestionat entre tothom, fet col·lectivament. També hem xerrat de comuns intangibles, mm. que els coneixements, l'educació, aquestes coses. I s'ha de xerrar encara de comuns urbans, i quasi totes les sessions les fem amb aquest format de discussió de textos però després eh, sempre, l'any passat també allò d'autonomia ho vàrem fer igual, eh, teníem algun convidat que venia a fer alguna xerrada de, de qualsevol tema concret i que també ens ajudava un poc a relaxar perquè al final eh, de la lectura cada setmana era, era, era bueno, o sigui, és feina. I per mm. exemple, aquest, eh, ara d'aquí dues setmanes vendran a Dolors Marín per xerrar de les col·lectivitzacions en el 36, que allò, mm. bueno, ho coneix bastant el tema i és un exemple que tenim relativament proper, almenys geogràficament, mm. de d'aquesta organització de, de les fàbriques d'aquesta manera com a comunal, no? que diguéssim. Mm. Bueno, i, i res, jo convido tothom a, a, a no sé, si qualcú, qualcú li fa és passar-se, perquè el format, la gent que no ha fet mai aquest format, no? de tu llegir, tu comentar, sense que hi hagi... Bé, no, sempre hi ha una persona que com que introdueix els textos, no? Mm -hmm. En principi, que se, se compromet a llegir-se'ls i introduir-los, però després el debat és obert i i aquesta manera de fer feina sense que hi hagi, aquí, diguéssim, un, no sé, un director, professor, una persona que condueix aquest tema, és bastant enriquidor, surten, surten coses molt xulles. Hi ha qualcú que prengui nota, que faci de secretari? Ah, sí, cadascú també... se pren les seves anotacions? No, no, Graveu? Com, com, com ho feu, això? <laughs> Fem de tot. Ara mos hem parat a gravar ja. És dir, l'any passat es, es d'autonomia no el varen gravar. Ara, que ja tenim un micro, començàvem a, a, <laughs> a tenir infraestructura així mínima, gravam, a, gravam el so. Mm. I, de fet, ho han penjant també la pàgina web de Transitant, mm -hmm. a eh, transitant.net. Se poden anar allà consultant els àudios i ho gravam i després sí que també hi ha una persona, eh, que és una tasca rotativa, que cada sessió és una persona diferent, que va prenent nota menys de les idees principals que surten en el debat per una mica això, com centrar i que allò no se quedi en res. I se, mm. també s'idea en el final del curs, si hi ha forces, després ja vos dic de nou setmanes de feina, és intentar la millor treure un petit recull, editar la millor una petita, no sé, en, en recull dels materials petita... que s'hagin generat, no? dels comentaris, les idees que han sortit. Una petita memòria, potser, no? Mm. Allò... Mm. A Transitant també volem, encara no, no ho tenim així molt, molt enfocat, però volem desenvolupar un poc una línia editorial, mm. no? de, que, bueno, de veure que se pot editar i nosaltres sempre entenem que el tema aquest d'autoformació creiem que serà el primer que generarà textos Mm. Perquè hi ha debats que són interessants i surten idees noves i això ho podem organitzar i editar, pues, doncs estaria, estaria prou bé. Clar. I ara així a, eh, a nivell eh, d'això, quins dies se feis, com ho feis, on, on vos apuntau per fer a, tota, per fer aquesta, aquest curs, per exemple? Um, aquest curs, bé, t'havies d'apuntar enviant un mail de transitant, mm -hmm. que és uh, transitantsubvertising.org, que tot està a la web, o passant per, per transitant. Igualment, era una mica per controlar la quantitat de gent, Clar. perquè eh, més de... Són d'haver 15 persones apuntades, més de 15 és molt ja, perquè el debat sigui enriquidor, perquè tothom pugui xerrar i tal, volien controlar simplement un poc el número i igualment no tothom ve totes les sessions i és, és totalment obert perquè se pugui passar la gent que vulgui i ara ho estan fent els dijous mm -hmm. a les 7 cada dijous a les 7 a Transitant que el nostre local està en Esquerra Socors número 16 a mhm. Palma mm -hmm es, eh, allà a la plaça després de la Paia. Mm -hmm. I ja vos dic que està absolutament obert a la gent que se vulgui passar a veure com funciona o Mm. I llavors dit la xerrada aquesta de d'allòs marim, perquè allò millor també gent que, que senzillament vol venir una activitat allò que no li dugui tanta feina d'haver de preparar els testos abans, serà dia 28 de novembre. De novembre. Molt bé, molt bé, molt bé. I pues, de... si us sembla, jo me venia al cap una cançó que se diu Come Together, Juntem-nos, no és dels Beatles, però és d'una banda de Detroit dels anys 70, direm, eh, i se feien dir el 5 de la ciutat del motor, Motor City 5 i de si inverteixes la tecnologia... Sí, jo crec que sí. pues vaja, vaja, aquí seguíem uh, una miqueta amb aquesta espècie de taula de rodona que estem fent també eh, i passava a comentar un poc això que t'estava comentant uh, que fa un parell de setmanes vaig passar també per allà transitant i estava amb, aquell, amb, aquesta, amb el tema de coses propis, coses polítics que vàrem estar comentant també aquí a la ràdio i, i res, que pre volia preguntar com anava el tema, perquè la veritat vaig passar aquell dia de casualitat i ja m'hi vaig enganxar però, però bé, com està, anant, com està anant aquest curs o aquestes sessions de debat i de, de, de vídeos també? Sí, és, és, és un, com un cicle que ha muntat Andrea, Andrea mm. Beltramo, que és una companya que l'any passat també ja va, va fer algunes activitats de transitant ella és activista feminista i, i aquest any quasi no mos va tornar a deixar no mos va deixar tornar de vacances perquè vam arribar en setembre i ja estaven Andrea, eh, ja tenc coses preparades a veure si muntem qualsevol cosa del tema de l'avortament, perquè mm. com que mm. ara està ja al caer la reforma de, de la llei de l'avort, i ja vaig dir que m'apareixia bona idea. I ella ha, ha muntat un cicle que era les, les tres primeres sessions a partir de pel·lícules, mm -hmm. no doc bueno, documentals i pel·lis clàssiques també, per debatre un poc els diferents aspectes del tema. I aquestes tres pel·lis ja... Aquest cicle se fa dimarts mm. i han mhm. estat ja dimarts, el dimarts passat i ara queden dos dimarts on se faran més ses, com a sessions de conclusions i, i a veure què surt Ah, perquè també una miqueta el que vaig veure que l'objectiu era generar alguna cosa, potser, no? Perquè hi havia com, una, com un dir, bueno, men, men, si anem pensant alguna cosa, no? Uh, no només és una qüestió de, de, de reflexió i de mostrar coses, sinó de generar-les algunes, no? Que també aquí, també puguin uh, servir a, a, com a debat a altra, a altra gent, des d'aquí a, a moltes bandes del món, no? Com els propis, inclús els vídeos que vaig veure allà uh, de dones argentines amb temes d'avortament i tot això, pues, uh, pues que puguin servir també eh, ja no només per donar a conèixer la resta del món, sinó moltes vegades pels, pels propis temes, a vegades tabús, no? que a vegades se generen també entre, entre totes i tots, no? de, eh, de, de visibilitzar tota, tota, tots tot, tot aquests temes. No? O sigui, ja ja s'objectiu de, de generar alguna cosa. Sí, sí, n'Andrea volia... Si, és dir, no era, no era com un objectiu tancat, però mm. si fos possible, a lo millor fer algun vídeo, eh, a lo millor un àudio, però lo, lo, lo que estaria molt bé és que se pogués fer un vídeo on també se parlessin de les experiències personals de la gent que està, mm. està assistint en aquest cicle. Se, clar, és, un, és que és un tema controvertit, no? Hi ha d'haver confiança i la gent ha d'estar bé per poder xerrar d'això. Però l'avantatge millor és que, ja t'ho dic, molta d'aquesta gent que està en aquest cicle també ja va estar l'any passat mm. en, en un altre cicle que era, més, era de, fem, de feminismes de com altres feminismes, no? de feminismes um, més lligats a, a, a migrants mm. um, i aquestes coses. I molta de la gent repeteix i s'està agafant, és un grup que s'està consolidant així molt, no sé, que, mm. que jo crec que és gent que ja comença a agafar confiança, pues, dones que potser tampoc no, no havien estat especialment ficades així en, en, en temes més polítics i ara, i ara sí. Jo crec que sí que és possible que surtin coses. Mm. Bé, des d'aquí animam a que surtin coses per, més que res, primera per, per conscienciació de cadascuna i després també com a maneres de visibilitzar i de, i d'exportar aquestes experiències que realment eh, amb coses no visibilitzades a vegades és molt important, no? A vegades sortir mm. de, de dins aquesta dins armari, a vegades que ens, que ens fiquem tots i que, i que són experiències que podrien servir tant a altres persones. Eh, més que res perquè són situacions a vegades molt diferents però a vegades molt semblants no? I, i bueno, jo des d'aquí ja, ja també ho vaig fer en aquell moment no? Eh, animar-vos a, a, a visibilitzar tots aquests aspectes a, a fer-ho vosaltres mateixes i com tot i agafar els mitjans d'ús que últimament bueno, ja sabem, les noves tecnologies i tot estan a l'abast de la mà de tothom entre cometes i, i a fer-ne realment un ús eh, i des d'aquí evidentment també tenim una plataforma eh, per donar a conèixer eh, el que, el que se necessiti mm. I, i una mica amb aquesta línia això un poc d'empoderar les dones que moltes ja hi estan però però no, no totes, i perquè, perquè al final encara queda molta feina per fer, a transitant tot el tema aquest de, de feminismes mos interessa bastant i a part de cicles i activitats també hem ampliat bastant la secció de llibres de feminismes des de... Mm. Bé, l'altre dia de fet vam anar a comprar una altra estanteria, quasi tot per culpa del tema aquest de... Se mos havien apilat tots els llibres i estaven tots així parats al revés, no se veia res, van dir, anem com més espai i són un poc... Eh, he duit tres llibres avui per comentar de, mm. sobre aquest tema, perquè... Mm, ara, ara que, diu, que dius això una miqueta, uh, com, com ho distribuïu l'espai uh, eh, transitant amb els llibres que teniu? Vull dir, uh, primera, quines temàtiques teniu? Perquè moltes vegades ja he dit, uh, bueno, també a part de, de temàtiques variopintes, també teniu llibres infantils, que a vegades m'ha trobat molt en què he d'acudir vosaltres per tenir uh, algun conte interessant <laughs> també per, per la meva criatureta, no? Però que és vera que, que quins, quines temàtiques teniu? Com ho, de, com ho, intenta, com ho intentau portar en això a la llibreria? Clar, nosaltres en el principi mmm, vàrem obrir sent una llibreria d'assaig, de crítica social i política molt centrada bueno, amb, amb això i els temes bàsics um, és a dir, molta crítica anticapitalista tema feminisme també hi ha estat des de sempre després tenim una línia també així de, més de sabertent, digui, dir, més d'ecologisme, però nosaltres la millor hi ha una, una part una mica més radical també que va més cap a Desenvolupament mm -hmm. i també crítica a la tecnologia, també on, que, tot aquest tema també el toquem bastant i, i després també un poc així com a nivell polític nosaltres venim així de saber vessant més llibertària i, i tenim una part d'històric que se centra també més en, bueno, sobretot en la revolució del 36, lluites autònomes en els anys 70, tot això està bastant complet. Mm. I això era el principi, però després nosaltres també volíem que la llibreria fos una llibreria que, no sé, seguint una certa línia, eh, hi hagués espai per, per tothom i sempre hem, hem intentat afegir més coses i llavors ja, a part dels llibres infantils també tenim bastantes coses de narrativa, també és una narrativa seleccionada, mm. però, però també després hem duit bastant de còmic, que també és un còmic que tingui una certa vessant social, però això en el principi no ho teníem. Clar també coses de filosofia, digui li com més teòriques o més acadèmiques, però hi ha, bueno, no, hi ha filòsofs que nosaltres ens presenten així molt, molt claus. Pues, Foucault, Deleuze i tot això són editorials que hem anat afegint després. Mhm. Mm -hmm. I, I aquestes són un poc les coses així principals. Tenim també, un, també una línia així més de, de mm, sobre migració, racisme i, i allò millor moviments socials pues, Amèrica Llatina, Àfrica Palestina i aquestes coses que també en el principi estava un poc coix i volem també visibilitzar-ho, però la veritat és que són llibres que no surten gens. Vull yeah. dir, si ho diguessis, però és que nosaltres creiem que han d'estar perquè, bueno, perquè, perquè... Perquè formen part. Per, formen part, això ja i a veure si aconseguim que la gent se'n doni compte, no? Que aquests temes estan allà, encara que sempre mos pareix que mos quedaven molt en fora, no? Mm. Que no són el nostre problema. Clar. Clar, clar, clar, I què heu estat llegint el darrers temps? A... <laughs> els, els darrers temps han llegit molt, eh, la gent d'allà transitant, els llibres que se presentaven a la Fira de Llibre. Clar, és que... Jo no, vull, no duc res ara d'allò que de... Mm, oh, és dir, no duc res per comentar d'això perquè entenc que ja quan se va xerrar de Safira que varen venir els companys, no? Varen xerrar un poc dels llibres que varen presentar allà. Nosaltres... Sí, de totes maneres, eh, mos falta, i això ja vos animam a, a vosaltres, eh, a, tant de transitant com a la gent de la coordinadora, a que vengueu a, eh, a, a dir les vostres pròpies conclusions, no? Perquè, de fet, nosaltres varen comentar alguna coseta i eh, a la mesura que varen presenciar eh, la fira, pues, és això, però ens agradaria també convidar-vos, bueno, doncs convidant des d'aquí directament que algun dia decidiu, ara que sé que ja esteu una miqueta més tranquils, que ja ha passat tota sí, sí, la voràgine, no? i de, que un dia d'aquests vengueu i, i ens faceu la, una, un poc la reflexió de, de com ha anat això i tal, i, i, i bueno, a comentar una miqueta com anava la fira. La fira. Me sembla molt bé, jo els diré les companyes i tal, que segur que sí, perquè nosaltres ja hem tingut les assemblees de reflexió, ja ho tenim Clar. un poc madurat i la veritat se va ser una experiència molt xula. No, no, mm. Com que no mos ho creiem, realment ho vàrem mm. fer, saps? Hi havia moments que pareixia que no arribava, però que sí. sí. I, i, I va ser una experiència molt xula i la que li deien en Fede, jo... Hi havia uns quants llibres que se venien a presentar que jo estava encantada i, i me'ls vaig llegir, vaig fer deures abans per poder disfrutar més de tot, de la presentació, del debat i això. Te vares devorar. <laughs> sí. Uh, I et sembla que, que parlem una miqueta més de musiqueta i després passam a comentar aquests eh, llibres que tens per aquí. Perfecte. Vinga, fem. Sí? Vinga, som-hi. nicely. recordeu que estem a escoltar, esteu a 1984, programa fet des de Titoieta Ràdio, el 108 de la freqüència modulada i que ens podeu escoltar en diferit a través de les plataformes de Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, els dimecres de 9 a 11 de matí i els divendres de, de, de, de 7 a 9, crec que és de, de Sora Baixa. I també a Ràdio 77, a 77.wordpress.com i també els dilluns en el TNT. I bé, eh, passam a comentar una miqueta aquests llibres que, que, ens, ha, que ens heu portat. Aquests... A veure, no sé, jo he fet una selecció així avui de matí, quasi dic, bueno, vaig a la ràdio mm. que he dut, he dut mm. el que me feia ja, ja vos deia, quan que hem estat així un poc amb aquest tema així feminista. I duc llibres d'això, una mica novetats d'ara, en diferents línies un, un és un llibre que se diu D'on està mi tribu, mm, molta gent està xerrant, no sé... És com un vox populi ara mateix, sí, eh, sí, tothom sí. xerra. Aquest és així bastant mainstream. El Diagonal també pues, han posat allà, han fet superpublicitat, han, tenen una, una entrevista a sa, a sa autora, que nom Carolina del Olmo, mm -hmm. i i a mi, bastanta gent de l'escola lliure també, que sí. venien per transitar em van dir, escolta, teniu aquest llibre d'U, d'U, tal, va ser un poc iniciativa, un, mm. un poc demanda de la gent, eh? perquè nosaltres tampoc no, no, és, no és exactament la línia en què nosaltres fem feina, no? Perquè, però, però vaja, sí que ens agrada molt escoltar el que li feien a la gent i el van cercar. I per demanda I, popular. Sí. Tal qual, tal qual, en aquest cas sí. I, no, no, però o sigui, aquí... veien que també, a més, eh, s'hi pot col·laborar, no? Transitant, no? Vull dir, podem anar allà tots en massa i dir, escolta... Mm... Us agrada molt, això. De fet, ho necessitam, perquè eh, ajuda bastant, no? Tenir feedback de la gent, a veure què fa llanes i què no, i... I, i ja us dic, això és perquè la gent ho va, mos, mos ho demanaven. Ah, que bé, molt bé, molt bé. I, i és, un, i és un... Clar, molta, ja, vos dic, gent al voltant també de, de l'escola lliure, gent que s'està plantejant a veure com fas per educar un crió avui en dia, que és un tema així bastant mm -hmm. complex, Bé, no sé que tu què opines, Bernat. Perquè... Uh, de fet, <laughs> mira, no bueno, uh, a, part, a part de que és un tema bastant complex, també tenim pendent un dia que de fer aquí, ja, de fet ja l'any passat ja havíem comentat una miqueta de, de, de portar doncs, uh, en aquesta genteta tota que estan intentant crear projectes nous, tant la gent de Nono, quan també ens agradaria que venguessin la gent de Sanau i tot, i que ens expliquessin una miqueta uh, uh, això, mm, que està passant amb tot aquest tema, no? I, evidentment, mm, que també tenim pendent un dia que, que ve vengui la gent de, de, de, de, de escola pública i també eh, que mos comentin una miqueta tot el tema del TIL i tot el tema de les de tot sí. el que s'està... Un tal Estarella és el... sí. va dir que volia venir, però no sé qui és, així que ja li... li... Ja, Crec que no té rango aquest, no? No, no, i de fora. I, de, i, i això, vull dir, és un tema pendent que a més tenim a eh, Terres, que tenim pendent de, de, de, de portar gent i de, i de xerrar una miqueta de tota aquesta gent d'educació de, i tot el que s'està generant. Però és vera que aquest llibre ara mateix és com el Vox Populi. Sí, sí. El llibre no, no va tant d'educació, va un poc més a la primera fase, que el subtítol és Maternitat i criança en una societat individualista i xerra un poc d'això, de la problemàtica que hi ha avui quan ets mare i mm. bàsicament vius en una, en una societat fragmentada, individualista, no tens mm, difícilment tens una xarxa no, de sèrie de contactes eh, jo diria que, aquí a Mallorca encara en els pobles hi ha, bueno, hi ha gent que té sort no? i tens encara, ni que siguis a família prop però si te'n vas un ja fins i tot a Palma i família i, des, i després la eh, xarxa habitual que on se criaven els crios pues, ja fa temps, ja d'això no me'n recordam. I llavors, clar, hi ha com aquesta necessitat de, de les de les escolles i aquestes mm. coses que veren com a imperioses, no? Perquè les mares han d'anar a fer feina, aquesta suposada alliberació no, de les dones que ja fan feina i tal, però resulta que han de fer feina, s'han de cuidar dels crios, no és una espècie de, de gincana, en general, la vida de les mamàs, i... Se converteix com una lluita interna, no? Entre aquest suposat independència que has d'exercir com a dona lliure i eh, que, que, que, que has de fer tu la teva feina i tot i tal, Exacte. no? Amb, la, amb, la, amb, la, amb el teu procés de maternitat de dir, escolta, sí, ja, però jo també vull oferir això, no? Perquè me ve de gust i tot, no? I és, és com aquella independència que te venen, eh, la independència Exacte. social, política, no sé què, d'empresaris i tal, i de treball, i de no sé no sé què, i tot aquella... I llavors també la teva part sentimental, emocional, funcional de, de la maternitat i la teva llibertat també, em, em, em vol exercir això, no? I, I de, aquest equilibri, aquest, no? Aquest, aquest llibre de, uh, va una mica per aquí. De, de fet, aquesta, aquesta llota en la cara d'Anada o, va escriure el llibre a partir de la seva maternitat. Va començar a llegir i va començar mm. a veure aquestes dues vessants. Me dedica a la mama així com suposadament jo voldria o a nivell professional i la vida social i mm. tal. Mm. Uh, saps? Pesa més i com ho faig i, i, i bueno, i aquí hi ha les seves... Un Mira, justo justament ara estava mirant que he trobat parte eh, eh, part de l'entrevista aquesta i, i Carolina del Olmo deia sobre el tema sobre la crianza, de això Yo he necesitado tener un hijo para hacerme cargo a fondo de lo que significan los cuidados, la interdependencia y la la vulnerabilidad y de que esa es la base de para construir. Para mí ahora es más claro que nunca que el cambio social es necesario. No entiendo cómo se puede tener un niño o tener que cuidar de un abuelo y no querer dinamitar la sociedad tal y como la conocemos. Creo que está bastante claro lo, que, lo, que, lo que significa eso, no? y eh, lo que te trobes y bueno, ella la motiva para generar toda esta literatura que tenemos aquí entre mans. Mm -hmm. I bé, com que en Bernat ja, jo crec que amb, amb aquestes paraules directament queda bastant clar. Uh, un altre llibre que, que volia comentar, perquè a mi personalment és un tema que m'interessa i no és un tema massa, no sé, ni que s'enxerri ni que crec que el tinguem massa resolt, eh, bueno, estem en general de les relacions obertes, o amor lliure, o poliamor, o de, diferents noms, maneres i matisos. Pues ara, m'al·lucina, que és una editorial que transitam ens agrada molt, eh, perquè és una, de contingut canyero, però a part pues, té unes edicions així cuidades i tal. Uh, han editat un llibre, uh, ja és la segona edició, que se diu Ètica promiscua els autors Dossi Easton i Janet Hardy, és, són estrangers, i mm, és gent així que, que fa feina... bueno, que són terapeutes en teràpia de família, parelles, relacions personals, mm -hmm. tot mm-hmm. això. I han tret un llibre bueno, per tractar tots aquests temes que duim tan malament. De, <laughs> sí, de veritat és que... De, sí, bueno, de, de tot, de quins tipus de relacions de parella o no de parella s'estableixen i quin tipus d'actituds, acti o maneres de fer Uh, se Prenem suposen que són... Sí, i, se, i quines se suposa que estan permeses i quines no. I tot això, clar, és una sèrie com de, de coses que se donen per fetes o per, que han de ser així i altres actituds i maneres de fer que són considerades tabús i s'ha de posar damunt la taula tot això, no? Mm. Tot i per cert eh, no sé, mm, si, vos, si voleu vos, vos dic així qualque, el títol de qualque capítol perquè te fan te, te fas càrrec de eh, ja estem, per exemple, com gestionar los celos o com alcançar acuerdos en sa, en sa, en sa parella i temes de sexe en públic o sexe en grup, parelles o no parelles i mm, Justament d'aquestes coses que, que, com comentàvem abans amb el tema de, de, de, de, de, de, de feminisme, no? també, i que, que s'han de, visi, de visibilitzar també, hem de sortir un pot de l'armari tot amb aquests tabús, perquè tenim quantitat de tabús i mos doncs pensant que són temes únic i exclusivament personals, no? I inclús eh, ja mos costa a vegades xerrar-lo entre el propi gènere que a vegades te trobes, no és que, bueno, jo no és que tingui cap predilecció per dir-ho dintre de la gent del meu propi gènere o, o cap a altres, no? Però sí que és vera que no en xerram molt d'aquestes coses, no? De les situacions en què ens trobem i com gestionar totes aquestes emocions. A vegades també el el tema de, de, del cor i les emocions en parelles o no parelles i tal és, és com un tema tabú, no? Perquè sí. és que des dels més llibertaris a vegades se converteixen a, a, als més ferotges jo, a, eh, jo crec... des, despotes del cor, no? I uf, flipes. És que uh, jo crec que també és molt interessant. Bé, Transitant és bàsicament una llibreria política, no? I, i, i la política com la de cara de fora, com la tenim molt clara i tothom ho té molt clar. Però després hi ha aquestes eh, aquests temes que a vegades com que pareix que entren dins lo personal, ja no són polítics, perquè per que estan com a, que només tenen que veure amb la teva intimitat, però és que la política també està aquí, no, en la no. intimitat i en sa, eh, i aquí és, a vegades on s'ha de fer, fer, feina més seriosament, i jo estic molt d'acord amb allò que diu tu, Bernat. Eh? Perquè... Un, un desafío, eh? eh? Un de... Sí, sí, sí, sí, és vera. Eh? Tot un desafio. No, i a part, és que jo crec que és un tema seriós perquè a part de problemes, eh? Jo que sé, mm. amb, molt de movi amb moviments socials, amb eh, molt de col·lectius, aquest tema de no gestionar bé les gelosies, els que passen, els líos que hi ha aquí i allà i tot això, de les emocions, no, no ho que vam de tenir controlat i mos pareix que Mm. no sé, com que n'han sobrats en moltes coses i després, és que això és molt bàsic sí, sí. i però clar, com que afecta com una cosa ve de les entranyes, tot això és difícil de, Sí, sí, no, no, és que a més és com el, el punto límit, no? Dir, no, no, és que això maneja així, és la, la, mis entralles, no? El, sí, sí, el primer sí. que te surt, diu, sí, sí, molt bé, però pensa tot, dos pics, tio, o tia, jo què sé, saps? Que a vegades també mostravam unes situacions que, que no diries mai que mos hi hauríem de trobar però bé, idò, em pareix molt interessant aquest... Eh, jo això no ho hem fet a, eh, a Transitant, però jo crec que hi ha pendent fer també algun tipus d'activitat al voltant d'aquest tema. Mm. Quan vam estar bastanta gent a la plaça a Islàndia, en el 15M, allà vam fer qualque dia qualque això, qualque activitat, el en col·legi, qualque test, i també començar a xerrar d'aquestes coses, perquè això no, no se xerra, saps? Mm. Crec que també és un tema que fa falta eh, mm. posar damunt la taula, que tothom trobi espais així de tranquil·litat on mm. poder començar a xerrar d'aquestes coses. Molt bé. No, no, s'ha de, de generar i s'ha de generar aquest tipus de, de dialèctiques i, i realment mos hem de mirar moltes vegades, eh, no fa falta criticar els, els que tenim al costat, moltes vegades mos hem de mirar, de mirar Llombrigo, no? se, se guixa, i, i començar per nosaltres mateixes, que moltes vegades tenim molta més feina de la que ens pensam. Exacte. Mm. I, de, I ara aquest llibre de vermell que tens aquí... Sí, és un llibre així per acabar, no sé, com que venc un, un programa de punks i... i <laughs> ah. <laughs> he dit, mira, per acabar crec que m'enduré un llibre un poc punk i, i, i, i que encaixi aquí. He dut un llibre de, de Nevirgin Despentes, que no sé com se pronuncia, no sé ni si ho dic bé ni no. Mm, hi ha gent, molta gent la coneix perquè aquesta dona va com va saltar a l'estrellato perquè mm, va dirigir aquesta pel·li que se diu que se, que se va traduir Follame o Bes-moi en francès mm -hmm. i mm-hmm. Follame que va, se'n va xerrar molt i va sortir un, un poc de, de s'anonimat perquè fins llavors ja, ja havia escrit bastants coses, mm. coses però no li havien fet massa cas mm. llavors um, i, um, eh, Follamé va ser una pel·li feta sobre, sobre un llibre titulat igualment Ves-moi, no? Ves-moi, sí Besame. i, i ara na, aquesta mateixa autora mm, ha fet una altra pel·lícula que és Bye Bye Blondie, mm. de nou basada en, en un llibre seu homònim, que se titula igual i que ara s'acaba d'editar en castellà és a dir, Pollen Edicions, bé que Pollen a part és una editorial que a nosaltres també ens agrada bastant perquè edita coses en català, que hi ha mm. poques, la veritat, de, de la nostra línia així no, no hi ha moltes editorials en, que, que treguin coses en català, Pollen sí, però vaja, ha tret aquest llibre, que en aquest cas traduït en castellà, que ja és algo perquè segur que només estava en francès. Mm -hmm. I és una novel·la, um, no, un poc en la línia, en la línia d'aquesta llota, els seus protagonistes en general sempre són, sempre són dones, sempre són punks, perquè mm. ella és una uh, punk així empedernida, de que en aquest cas és, és, és eh, la protagonista que nom Glòria pues, és, una, és una dona ja gran Mm -hmm. I, i clar, pues, a la vida li han passat bastantes coses, igual que a, la pròpia Virginia, perquè... perquè... Sí, això, ho podíem, uh, eh, això està dins una narrativa, no? Sí, vale. en aquest cas és mhm. narrativa, mm. sí, sí. Molt bé. Però bé, es, eh, segueix tractant, encara que des de la narrativa, els temes que eh, són com a recurrents a la seva obra. Mm. Un, un altre llibre que nosaltres que, que tenim a Transitant, que de fet ara no sé si és perquè eh, és un dels llibres que més han venut i saben com a xurros, és, és aquest de mm, Teoria King Kong, que també es deia, que aquest és assaig, però que en el final, un poc la seva línia, és, eh, ella segueix xerrant i donant voltes en el tema de la prostitució, el tema mm. de la violació, mm i sobretot, aquests dos temes sobretot perquè ella ho ha viscut personalment i insisteix molt en, en que és, la gent que, que té experiència directa, la gent que ha de xerrar sobre aquests Clar. temes, perquè assajos sobre prostitució per va tothom dient de la universitat, de no sé què, la policia, els serveis socials, tot en xerra, i dius, bueno, li has demanat mai a una prostituta a veure per què està allà i què, i llavors ella xerra des de la seva pròpia experiència, mm. ja sigui, eh, per exemple, teoria Kong en format assaig, i aquesta és una, és una novel·la, però, però va donant voltes sobre aquestes coses, i té una prosa així bastant, bastant canyera, bastant com d'esquerrer, molt mm. directa, mm i me un llibre així molt recomanable, per això volia va amb aquest. Perfecte, perfecte, però la veritat és que m'apareix les propostes, m'apareixen estupendes i a més, eh, ja t'he dit que també són bastant vox populi tant a D'on està mi tribu com a aquesta d'ètica eh, promiscua i aquesta ja últim de Bye Bye Blondie, eh, unes fantàstiques propostes per anar també eh, i venir transitant a fer un cafetó i a prendre alguna cosa i a xerrar una miqueta amb vosaltres, no? Ja sou, està tothom convidat. Clar, clar que sí. Tothom convidat, mem, a, fer, fer, fer. a <laughs> convidat a fer un cafè i a fer un te o unes cervesetes, el que vulgueu, ja sabeu que teniu a Transitant. Recordar que tenim tancat el dilluns i es mm. diu és es diu obrim de dimarts a dissabte, Perfecte. perquè a vegades si la gent ve de lluny i se troba tancat fa bastanta ràbia, sobretot els dilluns, clar. que és un dia que... Clar, clar, clar i a participar de totes aquestes activitats que, que realment faig i ja sabeu que, bueno, de fet eh, si Transitant s'ha obert un espai eh, dins Palma, perquè la veritat és que trobo que, que he aconseguit un, molt bé, una, un espai amb, relativament pot temps, amb un anyet, no? Més o manco, si fa no fa. Exactament. Sí, fa, no, fa un anyet. Ai, deixa'm aprofitar que ho, di, que ho dali, direm, dali. tona. És que justament ara, dia 30, ara d'aquest mes, farem un any. Però l'any passat van fer com a la festa d'inauguració dia 15 de desembre mm -hmm. i aquest any, dia 14, crec que de desembre, que és dissabte, farem una altra vegada una festa, en aquest cas d'aniversari. D'aniversari complim un any. Que bé, enhorabona. I... <laughs> I bueno, muntarem un, una petita festa a la plaça Bueno, doncs com avui estem a dia 9 de novembre i dia 15 de desembre encara queda i segurament eh, vendreu Bueno, si fa no fa, o abans o després d'aquesta festa. Por podem comentar ah? com... O comentarem abans o ho tornarem a recordar. I no. amb això, jo, si voleu, aprofitam i fem un poc d'agenda i Dali. també recordam que sí. a començament de desembre, eh, el dia eh, 6, divendres de desembre, estiran tocant metralleta i Managaits des de Taraus a Factoria de So, juntament amb un parell de bandes encara per confirmar. I, i bueno, també crec que per aquelles dates a lo millor també Trance presenten el seu disco Maldición. Mm. També al mes de novembre, el dia 22, recordam que Ecocharxa a Palma, al carrer dels Oms, Uh, eh, el divendres 22 a partir de les 7 de Sora Baixa hi ha una sessió de projecció de vídeos oldies de concerts punks a Mallorca, mm -hmm. uh, o sigui que és un bon punt de trobada per fer unes cerveses i un, un poc de nostàlgia abans d'anar al concert de eh, Factoria de So on tocarà 24 idees des de Barcelona, juntament amb qui? Amb Wasted i Diex Cerebros? Sí, sí, i de fet també després eh, el dissabte... Eh, el dissabte 23 de novembre... A Lloseta, no? En el teatre. En el teatre de Lloseta i amb entrada gratuïta des de les 4 i mitja de Soro Baixa, el, Lunatic el Lunatic Fest, Fest. Que presentàvem l'altre dia amb, amb, amb la gent de Molt de Primitiv. grups, molt de presentació d'edicions de, de musicals i no tan musicals, a lo millor. Mm -hmm. I, I bueno, seguirem informant molt bé, molt bé, molt bé. I doncs, amb això, eh, se t'ha quedat alguna cosa uh, en el tintero que en diuen? Hi ha alguna cosa també que, que Res comentar? Res més, donar-vos les gràcies i un plaer estar amb vosaltres. I de, amb això i amb alguna... Jo cosa... crec que avui podem aprofitar per acomiadar-nos amb una banda de Berlín, perquè Uah, tal dia com avui, un 9 de, de novembre de fa 24 anys que hi ha el mur de Berlín, mm. uh, per iniciativa popular i per demanda popular. Per demanda popular. Diguem-ho així. Um, ens acomiadam amb una banda dels anys 80 que van estar en actiu entre el 83 i precisament l'any 1989 mm -hmm. que se feien dir Namelos. Namelos. Eh, algo així com el sense nom mm -hmm. uh, i és que sé punt que en aquell costat d'Alemanya eh, era clandestí per començar i, i bueno, molt underground. Molt underground. Realment és una història que valdria de pena que un dia eh, recuperéssim... Tornés en i molt la contés. Sí, eco, eh. ara, ara estava pensant en ell, és vera. I com ho expliqués una altra vegada tot com, com funcionava, no? Perquè... Hi ha un fanzine de Madrid que se diu Middle Finger Response, mm -hmm. no me'n recordo exactament del número, el van presentar la temporada passada aquí, però ja té un parell d'anys. Uh, li fan una entrevista a en Herne i un altre activista de Berlín un xerren de com era el punk als anys 80, 80, no? Els primers concerts que van ser a l'Embajada de Jugoslàvia o els concerts que se feien al local social de les iglesias, que era un poc on se podia amagar l'oposició de, del règim soviètic, no? Mm. Pues tal dia com avui que eh, el muro de Berlín també precisament en aquell any també els deixaven de tocar i ells pues, eh, no tenien infraestructura ni recursos per fer-se gravacions ni editar-se, era una banda completament clandestina i van deixar enregistrats alguns assajos i algun concert, que això fa, eh, l'any 2007, si no m'equivoc, entre ells mateixos i el celler alemany Honey Records van editar pues, un discografia, no?, que des d'aquí vos recomanem una peça de la història de, del punk més underground. Pues amb això ens acomiadem fins la setmana vinent. Eh, crec que és la cançó Teufel, enregistrada 1989. Perfecte. I si igual sona una altra, serà Rocket from the Crypt. Un... Rocket from the Crypt una altra banda eh, que tenim aquí el seu àlbum de l'any 2002, Live from Camp X-Ray, i si no m'equivoc la cançó és Bring Us Ballets. Fins la setmana vinent. I de doncs, moltes gràcies, Maribel, eh, per venir-nos a xerrar del vostre projecte Transitant i a la setmana que ve ens veiem una altra vegada, 1984, ho ens sentim. I precisament escoltàvem, per cert, a STA, una banda de dub, eh, tota aquesta segona part.